Utječemo se Allahu da nas zaštiti od zla naših duša i naših loših tijela, jer koga Allah uputi, on je upućen, a koga u zabudi ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov i poslanik. Kaže stvorite svjetovom u prevodu značenja ajeta o vi koji vjerujete. Bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Cijenjena braćo, u periodu ovo svjetskog života čovjek ima potrebu da ima nekoga Ko će mu biti uzor? Ko će mu biti podsjetnik kako i na koji način da organizuje svoj ovo svjetski život? Kada čovjek primijeti da neko nešto dobro radi, nastoji ga pratiti i slijediti u tome da bi i on bio uspješan. A ovo svjetski put Uspješno su prošli oni kojima se Allah smilovao i kojima je na pravi put ukazao i uzvišeni stvoritelj iz milosti svoje poslao ljudskom rodu u kontinuitetu poslanike i objave da bi završio ciklus poslanstva sa Muhammedom sallallahu alaihi koji je imao posebnost karakteristike koje su ga odlikovale u odnosu na sve ranije poslanike koje nabraje u jednom hadisu i na kraju kaže ja sam poslan čitavom čovječanstvu, a moji prethodnici su slani samo svojim narodima. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je došao kao milost svim svjetovima. Došao je kao od radosne vijesti, kao svjedok i kao onaj koji opominje. Pokazao je ljudskom rodu kako se Allahova objava Kur'an može pretočiti u praksu. I on je bio Kur'an koji voda. Njegov moral, kjana je Kur'an, bio je Kur'an. Tako da onaj ko slijedi Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, slijedi Allahovu objavu i čini ono sa čime će naš stvoritelj i obskrbitelj biti zadovoljni. Draga braća, ovo pitanje je životno važno ko je uzor nam? Ko je uzor našoj pomoći? Ko je uzor generacijama koje sada, generacijama muslimana koje danas žive na u današnjoj hutbi želio bih upravo da svi razmislimo i preispitamo svoju situaciju i situaciju u našim kućama. Da postavimo sebi pitanje. Zamislite da postoji mogućnost da nam sada u našem vremenu u kome živimo dođe Muhammed sallallahu alaihi wa u posjetu. U kakvom stanju bi nas izgledalo? I da li bi bio sretan i zadovoljan u kakvom se halu mi Kako bi bio zadovoljan našim ponašanjem u džami, a kada bi nam došao kući i vidio kako su nam nanume obučene, kako su nam cijeke obučene, kako su nam sinovi obučeni, počešljani, šta slušaju, šta gledaju, šta čitaju, čime se zanimaju ili šta im je sfera interesovanja, vjerujem da bi se mnogi od nas postidjeli. Ja se sjećam jedne situacije kada je prije skoro deseta godina, kada sam se najavio nekim džematnijama svojim, nakon Ramazana, da ću ih posjetiti. A u toku Ramazana smo govorili da treba slike poskidati sa zidova, da meleki ne ulaze tamo gdje se slike živi bića nalazi da trebamo one kipove magne pobacati iz naših kuća, bilo da su konjići, lana ili patke ili kokoši ili bilo šta. Mnogi su se podobno uzurili, kažu, ne, ne, ja malo sačekajte. Jer kada sad valja ubijedit majku, onaj kopet koji ona vezla, maršala, danima, sad valja to skinut sa zida. Valja nama se izboriti sa nama samima i onim negativnostima koje su ušle u naše domove. U proteklih 50, pa onda 70 ovih godina, puno toga u posljednjih 20 godina sa ovakvom pomoć se postepeno mijenja, ali na pitanje ko nam je istinski uzor, pitajte malo svoju djecu. Razgovarajmo malo sa svojim ukućanima. Da li ćemo doći do odgovora koji nam daje Kur'an? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ Jer u Kur'anu je huden oživa, uputa i nesilu Kuranima وَنُنَسِلُ u الْقُرْآنِ u هُوَ شِفَاءُ li لِلْمُؤْمِنِ Allah objavljuje i objavljuje u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima. Nama je danas potreban lije. Nama je danas potreba milost Allahova, jer u istinu stanje u kome se muslimani i njavuka nalaze umet, nimalo nije zavrlo. Izuzetno je teško stanje, a Allah nam je dao lijek, poslao nam je uzor, koji nam je jasno pokazao šta je pravo Niko od vas neće biti pravi i istinski vjernik hatta ekune ehabbe ilaihi min voledihi, vovalidihi, od nas je Dok mu ne budem draži od djeteta njegovog, od roditelja njegovog i od svih ljudi. Da li mi istinski volimo Muhammeda sallallahu za sebe? Da li nastojimo da ga slijedimo u odnosu prema porodicu? hajrukum, hajrukum li Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojoj porodici, a ja sam najbolji prema svojoj porodici. Da li nastojimo da činimo dobročinstvo rodbini i užoj i široj? Da li nastojimo da ga slijedimo u odnosu prema komšijama? Da li nastojimo da ga slijedimo u ponašanju unutar kuće, unutar džamije, unutar džemata, kako i na koji način se on obhodio. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا min حَوْلِكَ A da si bio gru, osor, oni bi se razbježali od tebe. فَعْفُ anhu, Oprosti وَاسْتَغْفِرْ لَهُ I traži oprost od Allaha za njih. وَشَابِرُمْ فِي الْأَمْرِ I savjetuj se sa njim. Ovo su jasne preporuke. da muslimani međusobno trebaju biti samilosti, da trebamo imati ljubavi jedni prema drugima, da trebamo sakriti sramotu brata muslimana, ako nešto i pogriješiti. Ko sakrije sramotu svoga brata, kaže Jesus sallallahu Allah će sakriti njegovu sramotu na sudnjem danu. Ponašanje danas muslimana je izgleda potpuno suprotno ovim kuransko-sunnetskim savjetima. Danas ne samo da ne sakrivamo sramotu muslimana, nego tragamo i izmišljamo sramote da bismo degradirali druge u borbi ili u međusobnoj nekakvoj osredi. Draga braća, ako želimo da nam se popravi stanje, važno je da mi popravimo svoj odnos prema Allahu i prema njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ako želimo da nam Allah podari bereke i da nam podari hajir u onome što nam je dao imetka od porodice, od života naše Važno je da preispitamo sebe. Koga mi slijedimo? Šta mi želimo? I da li radimo na tome da postignemo to što želimo i čemu, čemu stremimo i šta, što težimo? Da bi čovjek završio fakultet, treba se prvo upisati na fakultet. Da bi zaradio insan džetnet, treba prvo redovno pet vakata namazao. Jer to je stup Vrlo je važno da napišemo sebe i svoje ukućanje. Da nam je namaz u Bogu dana. Inna salate i ala vam na puta, Namaz je vjernicima propisan u tačno određenom vremenu. Sada ne možemo klanjati u deset sati. Sabah se klanja od zore do predizna za sunca. Podne zna se kada je vrijeme ikindija, akšan jacija. Da između toga napravimo sebi plan da učimo dio Allahove knjige i da čitamo hadise poslanika sa Allahova i Da se u našim kućama danas kada imamo tako lijepu tehniku i računare i mobitele i kućna kina, neka što više u našim kućama uči kurna puštajte što više sura i Bekare, drugu kuransku suru, jer poslanik sallallahu je sve kaže u kući u kojoj se uči sura Bekare šeita ne ulazi. Bićemo zaštićeni 24 sata i tako svakog dana. Jer danas imamo puno osoba koje su opterećene, koje su u depresiji, koje nemaju mira niti imaju nade za bolje sutra, jer ih je šeitan prepao. E šeitan je edukumul fakr. Šeitan vas plaši siromaštvo. I obećava vam, ma neće ti moći ništa uspjeti u životu. Oja kurukum il fahša i naređe vam da ona loše činite. I onda se ljudi odluče i da kradu, i da varaju, i da pete i da spavaju dogovore sa onima sa kojima nikad ne bi spavali. Poslanik sa alaihi sallam je rekao na ra'ani ili na nani kakad haqqa. Pa kome vidi usnu, taj je istinski vidio, jer se šeitan ne može pretvoriti u moj lik. Šeitan ne može doći u liku Muhammed sa alaihi Može nam se pojaviti u bilo čijem drugom liku, ali u liku Muhammed i sallatu sallam. I kada je učitelj vidio da mu učenik stvara ima veliku želju da usnije Muhammed alaihi sallam, ga je poslao kod sebe na kone. I pripremio mu je večer dobro je posolio, a nije mu dao vode niti išta od tetnosti da nije. I kada se učenik dobro najeo, imao je potrebu za vodom, a ga je bilo pred svojim učiteljem da A ovaj namjerno mu ništa nije dao. I sanja u toku noći učenja. Kako ide, a teče planinski hladan potok i on pije sa njega. Pa opet naiđe pored česme gdje je hladna voda, pa on pije sa te česme. Pa opet naiđe pa ima hladne vode, pa on pije. I čitavu noć on sanja kako pije hladnu, pitku, lijepu vodu. I sutra ujutru kaže svom učitelju, pa ja sam sanjao nešto drugo, a želio sam da me podučiš da sanjam da sam alaihi wa I onda mu on odgovara i dao mu je praktičnu lekciju. Kada budeš volio i žudio i kada budeš žedan za Muhammedom sallallahu ali i kao što si bio za vodom, tada ćeš ga i uspiti. Zato, draga braćo, volio bih danas kada se u svojoj kući, pitajte malo svoju djecu koji je uzor. Pa ćete se iznenaditi, nekima su to futbaleri, nekima pjevači, nekakvi naučnici i volio bih kada bih mogao saznati koliko je naše djece reklo da im je uzor Muhammed sallallahu I onda svak od nas neka se preispita. Da li mi pred spavanje svojoj djeci čitamo siru? Ima se tako lijepih knjiga u kojima je opis života Muhammeda sallallahu Da naše djece idu na spavanje ne uz slušalice od mobitela, niti uz računar do kasnih sati, nego uz silu. Da li svaku moj svojoj djeci pročitamo po jedan hadis, da istinski zavole je sallallahu alaihi wa da bi ga mogli onda sanjati i da bi onda mogli u životu očekivati bereke i nagrade. Molim Allah uzvišnog da nam omili islam, da nam ima ukrasi u prsima naših, a da nam pomrzne nevjerovanje griješenje i svakog vrstu razloga. Molim Allaha da nam omini Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da nam bude istinski, pravi i jedini uzor, da nam bude podstrek, da namaz u džematu obavljamo, da dobra tijela neprestano činimo želeći za zadovoljstvo i nagradu, molim uzvišnog Allaha da nas sastavi u džennetu sa miljenikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam, sa iskrenim njegovim robovima i sa šehidima.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 Libiji, u Iraku, u Afganistanu posebno nas bole među muslimanski sukobi. Uzvišeni Allah kaže Muhammedom Rasulullah, Muhammed je Allahov poslanik. وَالَّذِينَ مَعَهُ A oni koji su uz njega, sa njim. اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ Žestoki su čvrsti prema nevjernicima. Ruhamau bejnehum, a samilosti su jedni prema drugima. Danas, nažalost, imamo puno muslimana koji su potpuno pogrešno shvatili kako slijediti Muhammeda sallallahu alaihi wa I misle da je u grubu slijedjenju samo forme, samo vanštine, da je to sunnet. A da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio grubu i osor. Kur'an kaže, svi bi otišli od tebe. Razbježali se. Niko ne želi takvog poslanika koji je grub i Kao što niko danas ne voli takvog muslimana koji je grub i koji je osnovan. Zar nam danas nije najpotrebniji osmije? Kad susreteš muslimana da se obraduješ, da te otravi, da te podrži, pa čak i ako te zatekne u grijevu, pa zar i on juče nije bio u grijevu? Zar danas kada mu je Allah ukazao na milost, se i muslimani se međusobno ubijaju. To je loša stvar za nas. Zato je bitno da se odvojimo. Mi ovdje imamo vrlo snažno oružje, ako je to da upućujemo Allahu dobu da nam se smiluje, da popravi naše stanje ovdje na gore i da popravi stanje muslimana u čitavom svijetu na gore. Ali nam je Allah dao recept da se mi trebamo popraviti. Imamo li Kur'an, imamo uzora Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I evo nam šanse da se međusobno organizujemo, međusobno potpomažemo onome što je dobro i što je hajno. Interesantni su muslimani. Jedan je primijetio i napisao kada dove i mole od Allah u dobi, traže Firdeus, centralno mjesto u džennetu, najbolje, najljepše. A kada tražiš od njih da daju dobrovoljni prilog, traže po džepu najmanju novčanicu koju ima. I nju ubace za dobrovoljni prilog. Da li se ovo koje slaže? Mi bi džepet s najbolje mjesto, ali što manje da daš od njega. Poslanik Ali Selam kaže Allahova roba je skupa, Allahova roba je džennet. Ko hoće džennet, neka se iskreno obrati svome stvoritelju, neka zavije u svoju dušu i neka se potrudi kada je u prilici da da hajir u hajir podršku, neka to iskreno da i onoliko koliko može. Jer neko se našalio da su se novčanice zabrinule kako će se sa njima desiti na sudnjem danu. Ove sitne, kaže, mi ćemo lijepo proći jer su bile često, često na sebi. Ali 50, 100 i 200 maraka, pogotovo 200 ono maraka, kada tebe smo rijetko vidjeli na sebi. Nema je tamo gdje, gdje se hajr čini i Zato, braćo, potrudimo se da svoj odnos prema dobru promijenimo, da svoj odnos prema vladu promijenimo, da svoj odnos prema Muhammedu sallallahu alejhi se sellem pozitivno promijenimo, pa ćemo vidjeti kako će nam Allah potpuno promijeniti stanje na bolje. I ja vam preporučujem još na kraju, kod naše razlije u Milanjani imate priliku nabaviti dvije knjige, što i drugi dio tome. Da to sa svojom djecom se pred spavanje, da to na sjelima čitamo i da nam to bude podste, da kroz dobu koja je vade, budemo u stalnom i redovnom kontaktu sa svojim stvoriteljem i na taj način poveća Allah promijenimo stanje koje je danas u nezavidnoj poziciji. Molim Allah uzvišnog da se smiluje nama, našim roditeljima i svim vjernicima na sudnjem danu. Amin. Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وكن لنا ولا تكن علينا برحمتك يا ارحم